Nosotros si la vivimos siempre cheto mal, sea como sea, pero cheto mal. Acá ninguno fantameamos, oh, nosotros si le mandamos. Oh, nosotros si la vivimos siempre cheto mal, sea como sea, pero cheto mal. Acá ninguno fantameamos, oh, nosotros si le mandamos. arriba de una voz te vas. Jarra de fernet mezclado con una coca chorra. Activando la chacota con un par de cachorras. Más tarde está, puede ser que alguno corra. Del barrio manda los vagos, acá no manda la gorra. Bocones, por Facebook son todos zampones. Si tiran indirecto, escriban mi nombre, cagones. Acá de una se mueren estos buchones. Y a la hora de los hechos corren como maricones. Nosotros ya vivimos siempre cheto mal. Sea como sea, pero cheto mal no fantameamos, oh, oh, nosotros sí le mandamos, oh, nosotros sí la vivimos siempre cheto mal, sea como sea, pero cheto mal, acá ninguno fantameamos, oh, oh, nosotros sí le mandamos, oh, plata y miedo nunca tuve jamás, siempre la lucha con Perro de fondo suena tiro. Acá los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Así que no se sientas zarpado con la sirena de la gorra. Acá mandamos nosotros que ninguno corra. Revólver y pistola, amigo es lo que sobra. El respeto al que respeta y al que no se la hago corta. No hagan como hizo un pinta que se regaló la de que la corría de tira tiro y lloraba como mujer. Esta misma secuencia le va pasando uno para acá, lo quebramos de una. Nosotros si la vivimos siempre cheto como sea, pero che que ninguno fantameamos. Oh, oh, nosotros sí le mandamos. Oh, nosotros sí la vivimos, siempre che toma. Sea como sea, pero che que ninguno fantameamos. Oh, oh, nosotros sí le mandamos. Oh, Estos giles que se multiplican de a Che mal, sea como sea, pero che mal. Acá ninguno fantameamos, oh, nosotros sí le mandamos, oh, nosotros sí la vivimos siempre che mal, sea como sea, pero cheto mal. Acá ninguno fantamiamos, oh, nosotros sí le mandamos, oh. Directamente desde Villa Argentina, los vagos de la esquina. Ariel Espana, Gonzalo Gabuel Siempre humilde, nunca arrogante. Ronald por siempre, el loco Dani por siempre.